Sova Info. Studentski zbor je otvorio natječaj za financiranje studentskih programa. Cilj natječaja je potaknuti studente i studentske organizacije na provođenje većeg broja aktivnosti te poboljšanje kvalitete života riječkih studenata. O natječaju nam je više rekla predsjednica studentskog zbora Pegi Pavletić. Kuća i Studentskog zbora sveučilišta u Rijeci za projekte nalazi se na stranicama od 29. prosinca pa do 29. siječnja kada natječaj službeno završava. Svoje projekte mogu prijaviti svi studenti sveučilišta u Rijeci i za preddiplomske studije i diplomske studije, tako i doktorandi i financiraju se sve kategorije kao i do sada na natječajima, dakle sve iz domene zabave, znanstveno stručnih programa, projekata i slično. Jedine kategorije koje se se ove godine financiraju posebnim natječajima, to su kultura i jedan novitet, to je sport. Ponavljavamo više pogledajte na stranicama studentskog zbora. Postupak reakreditacije provodi Agencija za znanost i visoko obrazovanje na Ekonomskom fakultetu. Stručno će povjerenstvo posjetiti u tu svrhu ekonomski fakultet, a pozivaju se studenti na sastanak sa stručnim povjerenstvom u utorak 16. siječnja u 12 sati u Velikoj vječnici. Više o postupku možete pronaći na stranicama Agencije za znanost i visoko obrazovanje. Nacrt prijedloga zakona o studentskom radu kojim je studentima minimalna satnica trebala biti povećana na 20 kuna kasni. U nacrtu stoji da na snagu stupa 1. siječnja 2018. Međutim, zbog kašenja radne skupine koja je radila nacrt, on se očekuje tek 9. veljače. Osim veće satnice, novost je da bi studenti zakonski trebali dobiti 50% veću satnicu za noćni i rad plagdanima. Vremenska prognoza, evo malo za promjenu, u rijeci jaka kiša. Ali barem je toplo s najnižom jutarnjom temperaturom zraka na kvarneru uglavnom od 10 do 14 stupnjeva Celzijusovih, a najvišom dnevnom od 12 do 15 stupnjeva Celzijusovih. Vijesti čitala i uredila Dragana Stojanović. Slušali ste Sovu Info.